abajijika kera kera kuri radiyo agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mu gukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi tugaruka ku mugigwa wo gutwikurura turaba cane cane uwo mugigwa wo gutwikurura uko wifashe muri kino gihe muteramanye n'umutama adolphe ntibasharira muri iki kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza agashitsi kake twe kuko ubu hajya havuye umwana w'umwigeme kandi bavuga ngo hasigaye igihengeri ni ukuri gutwikura kubu kuragoye rwose hajya bavuga ngo hasigaye igihengeri jewe narakoze mu ntara barimo ikawa urabona umuntu agurisha igipimo cy'ikawa ciwe giherekeza uwo mwana w'umwigeme akakigurisha kugira ngo ashobore kuronka ibintu bitwikurura umwana wiwe ni ukuvuga baraharura ubu baharura ibintu mu nzoga yazanye amakaziye umunani yazanye amakaziye icenda yazanye ibibido cumi na bingahe mu gutwikurura bateza kubona ibyo bintu byose bakoresheje urumva ya nkwano ntakivamwo ibyo tuzi basigaye batanga kare bakazana gusa ari nk'aba bafise ibigega mu mabanki bakazana urupapuro berekana yuko bashize ku nimero zabo bahashize ayo mafaranga y'inkwano niyo baca bikora ko mu bisanzwe bakajya gukotesha amazu amazu ahambaye yo kwakiramo abo bakwe bazoba baje gukwa bakashiramwo n'amashugwe amashugwe amwe amara umunsi umwe akanya bavuze umunsi umwe bayashiramo saa munani saa munani saa kumi urubanza rugacabura nka saa kumi n'imwe bikaba biheza ariko ukaza usanga biratwaye nk'icya kane cya kabiri cya ya nkwano yose kubera iyo nzu wagiyemo n'ayo mashogwa aruyemo ibyo wazoja kubakishiriza umwana bitarajamo hmm. eh, turabona ubuye ubugeni buheze haba cyane cyane nko mu bisagara eka no hagati mu gihugu niko benshi basigaye bagira turabona ubuye kiretse bamwe bamwe baca batwikurura buno nyene ubukeni buheze mbega ibyo birahuye jewe n'ukuri barambabarira barambabarira uko ni uguta umuco sinzi kandi ntibabona ko ari ukwaka kanovera ubugeni ariko ni kugira ngo urabona hari abagenda bafise n'izo mbanyi urumva rero berekanye yuko uwo mukobwa nta ibyo bintu byo kuvuga ngo kumutwikurura barazi yuko atacitwikiriye ntiyitwikiriye urumva umurundi w'ukuri niko yubibona kuba rero basigaye bagira ubugeni buhejeje kuba bagaca batwikurura rero si ugutwikurura mu bisanzwe si ugutwikurura ibyo bapfa ni nka bijya nyine bapfa kubesha no mu majambo n'abaje gutwikura baca batangura kubesha waheze iminsi kubera ko kera bahageze iminsi turi bahaye umwana nta n'umwe uzosanga afise ingata mu minwe yikoreye iki ntawe ufise ingata ariko abo bakera igiseke adafise ingata ntiyagishika ntiyaca ariko ubu aca ashira kuyijanje hari n'ababikwereka neza neza bo bakabishira no mu kwaha kubera atakirimwo kandi ivyo bisekera kibabaje bakaba babikotesheje ese eh, iyo ibyo biseke ayo eh, mahera yo gukotesha niyo babapfuma bayaguze n'ibiro bingahe by'ibiharage bakamushyira hajya mu nzu kugira gusa ngo ace imbere y'icyo cuma c'abazungu ayo masanamu namba ayo masanamu umunsi baraye ubusa badoca bugurura iyo televiziyo bakaraba bazoba barariye iki bazorariye iyo sanamu ataco bariye ni nko gutera amapfa mu rugo bagatora ibintu bigahera mu masanamu gusa hanyuma rero urumva ibyo washiriye umwana ugasanga biri kurusha utwo tuntu duto duto tumaze gace gatangura gusuma kandi amasanamu yarabaye meza amajambo nawe byabaye ibinyoma gusa wa mukobwa urumva hari aho abafise ingorane zindi zindi aca kwikiza ko n'ibyara atari amezi ari aha aca y'amezi icyenda atarakwira uraraba rero abana batwikuruwe bukeye n'ibiki kenshi na kenshi uzo washaka urabe je nibyo mpora ndaba rimwe na rimwe nti ubu niyo abagiye agari umukobwa w'indero azoshika asama yagiye mu kwa mbere azobyara mu kwicuma imana imugiye imbere nayo abandi usanga niba abandi usanga ari amezi ane atanu akaba yibarutse bavutse ngira rero ni ba bantu b'iwabo bari babizi kandi iryo kosa iryo kosa natwe rw'ababyeyi turarifise iryo kosa twe rw'ababyeyi turarifise kubera yuko ubu dusigaye tubwira ibyo dutegetswe n'abana abana baratubwira ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi nk'ubu baraha bujumbura cyangwa mu miji barakubarira ngo mbega ngo twosubira kuronka ahandi tuba twikururira ngo tuyaduraba ngwintuze ngwinzu twakotesheje iki cyumba twakotesheje tuhagiramwo uh, urubanza rw'ubugeni tuje tubugiramwo n'urubanza urubanza rw'utwikurura ibyo none bakenya ntibatwikura rungika abakenya aho ari ahari urungike Kenya naho bari mu rupangu rurimwa n'abandi bantu baratira umwanya mutonya bakagenda kare bagashikiriza bashikiriza bakajana ico gisege kiboneka naho bo bacumi gusa barakwiye ariko batwikurure bukeye batwikurure bukeye umwana yaraye mu nzu ega naho uwo mara yagiye kwa gatandatu ugasiba uwa mungu ugasiba n'uwa mbere no kuwa kabiri ku mugoroba wotuma abantu kuja gutwikurura bakagenda uko bangana kose ari bakenya nka kurya bagenda gushika mu rugo abantu bakagenda bagafata ibyo biseke bakajana bagaheza bakabatwikurura umwana bo bo baraba gusa ayo masanamu ngo amashurwe twari twamanitse ngo ibiki vyo babimeze gutyo oya oh, nibarabe ngene abubakira abana ni ukumwubakira erega jewe ndakubwije ukuri ndafise abana navyaye hari n'abandi bana ntaretse kandi n'abasohoye nka bose uwo mugigwa si ukuvuga ko ntunze ntuvuge ngo ndafise ahantu hanini nyano ngo ndagira ndategura neza neza urabona mu mijihoho mu gisagara umwana ntari mu ntaba z'urugo umwana ari mu nzu ahantu agiye gupanga aho agiye gupanga ndagenda nkaraba uwo muhungu wanje niba ari bazotwikura umufasoni aribo bazotwikura nkaraba ngena twosaba n'ababanyi muratwihanganira gatonyi tuzogira akantu akanaka naka tugasaba aho hantu umuntu agashobora kuhatwikururira ababuze aho bicara bagahagarara mugabo ntaco bikaba bibiri ngaho mu rugo abantu bakaza tukabakira uwo mukobwa ni kwa kundi nyene ntutwitegure umunsi ntabaza wewe genda umara urubanza ugiye kumara wiwawe n’umushinga n'umushingantahe wawe n’ababyeyi banyu mumerwe ne twe tuzuza tukavugana isango duhana n'uwo muntu tukavugana none turiko turaraba kumbure ko iterambere rigenda riza uravye ikico gutwikurura uko gikorwa muri iki gihe nibyo hari abakivyubahiriza none umuntu yavagira ati uwo mugigwa usa n'ukuri kurazimangana umuntu yofuma biheba jewe n'ukuri icyo ndakubwira coco ico ndakubwira jewe niyumvira uwo mukobwa hako hajya nyene ahejije bakize guhaga ngo ngo umugabo n'umugore agaca agaruka aho nyene ngo baje gutwikurura erega hariho n'akamaramaza ngo hariho abantu bibagiriyeho nambara y'inabukwe inabukwe yaramutamakaza bamwibagiriraho baza gutwikura bamusanga umva nk'akata kamaramaza rero uwo mugigwa abantu badashoboye kurindira nk'uwo munsi barakwiye kubireka kandi nticobuza kuvuga uti naciye mpengeye rejo hirya yejo ndarundika abana baja kuraba umwana vyitwa gutwikurura yamaze kubona inzu yamaze kubona urugo yamaze kubona iki ariko ahandi yinjirane n'ibije kumutwikura kuroranka we wumva ivyo bintu bimeze bite bo shaka bakabireka agashitsi jewe umugenzi wo gusaba irembo gusaba irembo twarabicewe ku mayange ugasanga babigize ibintu birebire bazanye abantu n'ivyo amakamera ivyo vyuma vyo gufata amasanamu ngo ntugusaba irembo oya bahejeje ngo ubuhongwana kandi n'abaca bagenda ngo bashyitse mu rugo iryo joro uza gushika mu rugo gute muri iryo joro none ubwo bugeni bw'abo bana wumva kanovera karihiye bashika mu nzu basanzaye bahwereye kubera ibyo biriwemo umunsi wose wewe mvugo ko no kuruhisha umwanya niba urabe bawukoresha uko umeze nta n'umwe azovuga ngo yarushije ubugeni ubundi ngo yamurushije amashurwe meza mu ngo yifotoreje heza gusumba ahandi turaba cyane cyane ingene uwo mugigwa wifashe muri kino gihe mu kiganiro kizokurikira tuzoraba iyindi migigwa yaba inyuma yo gutwikurura nk'ibyo bita gushika mu rugo n'ibindi murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze umutama adolphe ntibasharira twateramanye kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire neza naho butaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi agashitsi